Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam hadis, sedmi po redu. An Humran Meula Uthman ibn Affan. Kaže od Humrana, kaže e, Meula, oslobođenog roba Osmana ibn Affana, kaže Nehu ra Uthman da bi in Vidio je Osmana radijela Anhu da je uh, da je, da je tražio od njeg da dođe biva dun, vedun znači sa vodom za abdest. E, I onda nasavku hadisa pojašnjava, prenosi, e, prenosi kako je Osman radi kako je abdestio. Hadis mu na lihi. Kaže, fa afraga ala jedehi min inaihi fa gasalahuma thalata marrat. Kaže, pa je posuo sebi iz posude u kojoj je donio vodu, na svoje ruke i oprao i svoje šake i oprao ih tri puta. Thuma ethale jeminehu filvedu. A zatim je, kaže, stavio svoju desnu ruku u, u tu vodu, da, da, da zakači vodu. Thuma te medmada, ostanšaka, ostansar. Zatim je, kaže, zapravo usta, ostanšak obacio vodu u nos, ostansar izbacio vodu iz nosa. Suma gasele veđhehu talatem. Zatim je, kaže, oprao lice, umio se tri puta. U jedehi ila merfaqain felaten. I kaže, e, ruke je oprao svoje, kaže, do laktova tri puta. Suma meseha bi resihi. Kaže, zatim je potarao, kaže, svoju glavu, učinio mesh po glavi. Suma gasele kilta riđlejhi Selaten. Zatim op- oprao kaže, svoje obe noge tri puta. Sume kale, a zatim je rekao, kaže, rejtu nebija sallallahu alim sam te voda nahve vuduj hada. Vidio sam Allahu, vidio sam vjerovisnika sallallahu alaihi sallam, kaže da je abdestio poput ovog moga abdesta, na, znači, na ovakav način kako sam ja uzeo abdest. I da je rekao, وقال من تودى نحو وضوء هذا kaže ko abdesti poput ovog mog abdesta thumma salla rakatin. Zatim klanja dva rekata. La juhadithu fihima nefsehu. Zatim klanja, kaže, dva rekata. I u doslovnom prijevodu. La juhadithu fihima nefsehu ne razgovara sam sa sobom. Odnosno, odnosno da u tom namazu nema nikakvih vesvesa, nikakve misli ne dolazi, u smislu se prepušta tim mislima, to jest biva skrušen u namazu, skrušen bude u namazu, ne razmišlja o Dunjaluku i stvarima Dunjaluka, nego, stvarima, nego o stvarima Ahireta, o Allahu dželešanu i tako dalje. E, kaže, e, gafer Allahu lehu ma taqaddama dhambi. Allah ćemo oprostiti od ono što je bilo griha prije toga. Naravno, misli se na mali grije. Opće značenje ovog hadisa, znači hadis Mutefeku govori o načinu abdesta Allahovog poslanika, sallam, onako kako je to E, pojasnio i opisao Otman radijallahu anhu, jer je rekao na kraju, vidio sam vjerovijesnika sam sene da je abdestio na ovakav način. Znači, tako je, tako je abdestio naš poslanik sallallahu alaihi wa e, ovo govori u stvari da je Osman radijallahu anhu imao i jako lijep način, metod pojašnjavanja, poučavanja, poučavanja vjere odnosno kada je opisivao uh, uh, način, uh, način abdesta poslanika sa znači on je praktično pojasnio, a kada se nešto praktično pojašnjava, lakše se nauči. Lakše se nauči, lakše se shvati i lakše se primjenjuje u praksi. I ostane u sjećanju. Za razliku ono da se opiše riječima. I onda je znači, u hadisu pojašnjeno ovdje u detalje, znači spomenut ćemo te koristi hadisa koje su spomenute, na koji način je on abdestio. Da da pa se ima ovdje je vrlo bitna stvar, na prijetku hadisa kaže prvi put je polio sebi iz posude na, na, na, na šake pa je A onda poslije toga kačio sa šakom uzimao vodu. E, što znači da nije ovaj htio da ako mu eventualno ruka bila prljava da, da, da ubaci ruku odma, mogao je odmah da ubaci ruku da peri ruke. Nije htio da ne bi isprljao, da ne bi isprljao ono što je u posudi. <clears throat> Naravno, hadis ima još jednu dodatnu stvar, a to je da, e, propisano sklanjanja dva rekata nakon abdesta znači da je sunet, e, da je sunet klanjati dva rekata nakon abdesta, da je mu stehab i da čovjek ima i da ima tu nagradu, znači kad god uzmeš abdest da klanjaš dva rekata nakon toga, nastoji da budeš krušen u namazu, da, da ne razmišljaš o stvarima Dunjaluka i da ti bivaju time oprošteni grijesi prije toga. Grijesi prije toga, naravno, misli se, misli se ovdje na mali grijehe, jer velike grijehe briše samo teuba. <clears throat> Spomenut ćemo to poslije. E, u ovom hadisu ima nekih pitanja oko koji imaju razilaženje. Prvo je to <clears throat> u hadisu je spominut eh, spominut je eh, istinšak, eh, a to je ubacivanje vode u nos. Na osnovu ovog hadisa, skup, znači imam razilaženje i na osnovu drugi argument, imam razilaženje da li je ubacivanje vode u nos, da li je ono mustehab ili je važib većina učenjaka, na tom su eh, Hanefi Malikije, Šafije, da je ubacivanje, da je ubacivanje vode u nos prilikom abdesta, da je mu stehab. Dok je Imam Ahmed se izdvojio sa svojim stavom da je rekao da je to vađib, odnosno da nije abdest ispravan onoj osobi koji ne ubaci vodu u nos prilikom abdesta. Na tom je znači, eh, hambelijski mezeb. <clears throat> Ima i svoje argumente, jedna i druga skupina učenjaka. Prvi dokazuju sa onim, eh, oni ko kaže da mu stehab, dokazuju tu sa poznatim hadisom, Ašrun min uh, mursalin, kaže deset stvari od suneta eh, vjerovjesnika, a to je, kaže, el istinšaka. znači ubacivanje vode unos prilikom abdesta. u hadisu naznačeno, kaže, da je, da, je, da je to nazvano sunetom. A sunet je, kaže, nešto što nije vađb a onda drugi učenjaci koji su na drugom stavu, odnosno hambelijski mezeb, oni imaju svoje argumente, pa kažu, jel, fakusi lu e, vuđuhekom, kaže, e, operite svoje lice, Kur'an, dio kuranskog ajeta, a, kaže, pranje nosa je od lica, i s time dokazuju i kaže, to je pojasnio poslanik sallam da se tako uzima abdest, a u ajetu je naređeno i što kazuje, kaže da je ono vađi, u svakom slučaju, znači, postoje ova dva stava učenjaka po pitanju, po pitanju ubacivanja vode u nos. A po pitanju izbacivanja onog što je u nosu, šta je ispravan stav? Jel vađi bili sunet? Izbacivanje onog što je u nosu. Svijedno ubacio, znači ovo je razilaženje oko ubacivanja vode u nosu. Ušmrkat. A istrijest ono što ima u nosu, jel to vađi bili sunet? A? I naravno da ima razilaženje, ima toga razilaženje. Po većini učenjaka je vađib. Izbacivanje ono što nosi, pa većinu učenjaka je vađib. U hadisu također imamo spomenuto e, potiranje glave koje je spomenuto naravno u kuranskom ajetu, ali ovdje imamo razilaženje učenjaka oko e, toga koliko, koji dio glave, koliko, koliko od glave treba e, potrati, odnosno učiniti mesa. Složi su učenjaci da je <clears throat> da je potiranje čitave glave, da je mu stehab. Ali se razilaže oko toga, ako se dio glave potare, da li je ispravan abdest. <clears throat> Pa je prvi stav učenjaka, a na tome su Hanefije i Šafije, a to je da, je da je dovoljno, da je minimum prilikom potiranja glave u prilikom abdesta da se dio glave potare. Znači četvrtina, kao što kaže Hanefije. Šafi kaže bilo koji dio glavi. A Nefi kaže četvrtina. Znači, kad čovjek uzeo jednom rukom, ono što oni, inače ono kod nas radi, skloni kapu i samo ovako malo, malo odozgo tjeme nakvasi ili, ili mahne ovako jedan dio glavi, po njima je ispravno. Dok ima Malik, ima Mahmed, smatraju da je vađib čitavu glavu potrati. Učiniti mes po čitavoj glavi, znači da kreneš po čitavoj glavi. I to dokazuju, naravno, došao na hadis poslije ovog, dokazuju, oni koji dokazuju treba čitavu glavu, dokazuju s hadisom koji je došao pojašnjeno da bi poslanik sallallahu alaihi sellem uradio kako? na ona dva načina. Da bi počeo s prednjeg dijela na zadnji pa vratio se naprijed ili drugo tumačio počeo od zada i vratio naprijed. spominjemo to e, oba ta opisa, inšala. <clears throat> E, znači oni dokazuju s tim, e, s tim hadisma koji su Buhari muslimu da, za obavezu potiranja čitave glave. Dok e, ovi koji dokazuju da je dovoljan dio glave da se opere, on dokazuju, kaže, u koranskom je došlo vem se hubiru usikom. Kaže, ovo bi u arabskom jeziku, ovaj, prijedlog, kaže, on znači, kaže, li teb'id, bi sa, znači, kaže, dio toga. Međutim, drugim odgovaraju sa jezičke strane da to nije ispravno tumačenje. Da to nije ispravno tumačenje. Onda dokazuju sa hadisom, dokazuju sa hadisom, vjerodostojnim hadisom, u kojim je došlo, bilježi ga muslim u sahihu, od Mugiru ibn Šubata, da je poslanik sallam sallam kaže, te odao meseha binasi nasi jetihi u ala imameti. Dokazuju, znači, tim hadisom, bilježi ga muslim svojom sahihu, kaže da je Allahu poslanik sallam uzeo abdest i kaže, potrao je svoju glavu, nasije ovaj prednji dio, sa prednjim dijelom, kaže, potrao je to, kaže, i ostalo je potrao po, po imami, po kapi turbanu. Da je bilo, kaže, obaveza potari čitav, znači moramo bi nas skinti i potrat po glavu. <clears throat> A ovo ukazuje inače da je dozvoljeno, da dozvoljeno muškarcu ima kapu koju ima na glavu, na glavi koja u svojstvu u svojstvu turbana, odnosno turbana ne u, što danas nosi hođe, nego onog turbana koji kad stavi na glavu još se sveže, uveže se do oko vrata. I zbog teškoće skidanja dozvoljno uzeti meso po glavi, odnosno meso po kapi. I svaka kapa, poput šubare, on je tamo, šubara tako Rusije nosi, šubare koja se zakopčava dole i teško je skin zbog zakopčavanja, znači dozvoljeno je e, po onim učenjacima koji dozvoljavaju naravno, da se učini mes po toj kapi zbog teškoće skidanja, kao što je dozvoljeno ženama da potaru pomarami ako su, da učini mes pomarami e, zbog teškoće skidanja i pogotovo ako su u situaciji gdje, gdje ne mogu skinuti marama kao bi se na nekom mjestu gdje ima muškaraca. E, nije nam cilj, pazite u ovim selama, da iznosimo sve argumente, sve dokaze, nego sam spominjem ono na što ukazuje hadis. Znači, nama je cilj u komentarima ovih hadisa da, da, da se treniramo na tome na što ukazuje hadis, šta je spomenuto u hadisu, a ne da absolviramo sve da kažemo, eto, gotovo, čuo sam i selam, ali završena tema. Znači, nije nam to cilj. <clears throat> hadis ukazuje na sljedeće stvari, spomenut ćemo na što ukazuje hadis. Prvo, da je propisano oprati ruke tri puta i to na najispravnije ovo što radi poslanik da je sunet, a to je ako, ako abdesimo e, poljevanjem iz neke posude, da prvo polijem po rukama, a onda da poslije uzimamo iz posude rukom, kao što radi poslanik Salon 7. Također od suneta je da se, da se peru prvo desne, e, desne strane, desni dijelovi tijela, pa desni dijelovi organi tijela prvo da se peru pa onda lijevi. Također hadis ukazuje na to na propisanost i zapiranja te madmadate, a to je i zapiranje usta, ukazuje na propisanost naravno ušmrkivanja vode, ubacivanja u nos i izbacivanja i to tim redoslijedom. Znači prvo se zapiru usta, pa se ubaci voda u nos, pa se onda izbaci voda iz nosa. <clears throat> u drugim hadisima je došlo pojašnjeno da se to sa jednim potezom radi, tako? u a to je da se voda, dio vode ubaci u usta, a dio automatski i u nos. Pa se onda izaperu, jel, izaperu se usta, pa se izbaci voda iz usta, a, a drugom rukom se izbaci ono što je u nosu. Hadis također ukazuje da je propisano lice prati tri puta. <clears throat> Definicija lica, kako učenjaci spominju, kaže mi da biti šari res, da kaže odakle niče kosa, četka gdje niče kosa, kaže ila esferi rakn. Rakn je znači ovaj dio brade, ova kost, donji dio kosti. To je lice, to je definicija lica. Znači, misli se dužinom, a širinom kaže od, od uha do uha. Znači, lica od uha do uha. Ima različaj da li ulaze ovi zalisci, da li ulazi u lice, ne ulazi u lice, tako dalje, da li, da li solofi ulazi u lice, ne ulazi u lice, oko toga ima razilaženje. Zašto ima razilaženje? Zato što nije došlo pojašnjeno u hadisma šta je li. Samo spominje se lice. Znači nije pojašnjeno u hadisma gdje su granice lica, nego se to vraća na jezičko značenje kod Arapa šta se tretiralo lice. <clears throat> Dalje hadis ukazuje na to e, da je pranje ruku do laktova da se perje tri puta da se potiranje po glavi vrši jedan put. Znači ovdje imamo vrlo bitna stvar, znači da, da kao što kaže, da, da se kaže, kao što kaže Ibn Qaim, kaže nije, e, nije došao jedan vjerodostan hadis, jedan vjerodostan hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad prilikom potiranja glave potrao dio glave, a onda imamo ovdje, znači po pitanju potiranja također hadisi, u, e, većina hadisa je došlo da prilikom uzmanja Mesha po glavi, većina hadisa je došlo da se, da se to čini samo jednom i da je osuneta učiniti to jednom. I to na način kako baš hadisu, u drugim hadisima, e, da, da se kreće od pozada pa naprijed, pa od naprijed pa nazad. Ili u drugom tumačenju što dođe hadisa od Ulahim ibn posle poslije inšala. <clears throat> Pranje nogu biva do članaka tri puta i e, hadis ukazuje na to da je važib, po onom stavu koji smatraju da je važib, da mora ići ovim redoslijedom. Da mora ići ovim redoslijedom. To na tome većina učenjaka. Ima, ima učenjaka koji kažu da nije uzimanje abdesa nije vađiv ljudi po redoslijedu. Da možeš bilo, bilo koji dio operiš, bilo koji redom ispraviti abdestu. Većina učenjaka, većina učenjaka na stavu znači da je redoslijed pranja organa prilikom abdesta, da je uslov valjanosti abdesta da mora ići redosljedom. Manja skupina se voda kaže nema dokaza za to. To što radi poslanik sa tako, to ne znači da drugačije uzeti abdest nije ispravno. Ima jedan hadis koji, sa kojim dokazuju to, hadis u muslimu, a nije u kontekstu ove time, pa nećemo e, na tome da, da vrijeme trošimo. <clears throat> Uglavnom u ovom hadisu je opisano da je ovo način, svojstvo potpunog uzimanja abdesta. Hadis ukazuje na propisano sklanjanja nakon, nakon uzimanja abdesta eh, i da je da je od potpunosti, hadis ukazuje na to, da je potpunosti namaza, da bi namaz bio potpun, kao što došlo hadisu, la ju hadisu fihuma nefseu. Da čovjek u toku, namaza, u toku namaza ne razgovara sam sa sobom, odnosno ne razmišlja o dunjaluku, da bude srcem prisutan, eh, prisutan, odnosno da bude skrušen, kako kaže, prilikom obavljanja namaza. Eh, uzimanje eh, potpunog abdesta i klanjanje dva rekata je razlog za, razlog za opraštanje grijeha. Ovdje se misli pod grijesima, pod grijesima se misli, znači mora sastaviti dvije, da bi se bilo opraštanje grijeha, mora sastaviti dvije stvari, znači uzme potpun abdest, a drugo da se klanja dva rekata u kojima, kojima osoba bude iskrušena, to jest ne razmišlja o dunjaluku, a onda, znači, e, e grijesi koji se oprašaju, to su mali grijesi, sa, sa gajru zunub. Zašto? Zato što imamo kuranski ajet u kojima je naglašeno im tečtenibu kebaire hene anhu. Kaže, ako se klonite kebaira, veliki grijeha koji su vam zabranjeni, no kefir ankum se jatik. Mi ćemo oprostiti druge grijeh. Čemu ćemo, kako ćemo oprostiti? Znači, sa dobrim dijelima koje radite između, između tih grijeha koji radite. I ovo je otprilike e, tumačenje to koje je naveo Abdullah ibn Abrahman Besam u tumačenju hadisa. Andalusam, Andalusam, Andalusam,